الله الله الله predavanja nije tamo standardno. To je sigurno neka greška manja. Ovaj, tema našeg današnjeg predavanja jeste poimanje odnosa prema Koranu od Selefa i Halefa. Znači ne samo o odnosu prema Koranu, nego da vidimo kako su shvatili odnos prema Koranu prve generacije, takozvani Selef, i kako su to činile kasne generacije, takozvani Halefa. Da ovog predavanje naravno prije svega da ukažemo na to da kada je pitanje temelj, odnosno poimanje temelja prvih generacija, svejedno da li je vezano za akidu, vjerovanje, ili je vezano za halal ili je vezano za dao, ili je vezano za moral, da kod prvih generacija prvi izvor u svim tim stvarima bio Kur'an. Allahu subhanahu wa ta'ala. I također da vidimo da svako odstupanje, da svaka devijacija i podjela koja se je desila u umetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što ćemo to vidjeti iz nekih primjera, jeste bila upravo radi pogrešnog shvatanja na koji način da se pristupi Kur'an Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato ćemo vidjeti da su islamski učenjaci govorili i pojašnjavali na koji način su prve generacije, znači prije svega ashabi tažini, a zatim kasnije generacije koje su ostali na tom pravcu, na koji način su učili i prihvatali tefsir Kur'ana, komentar Kur'ana. Jer kao što kaže što Islam ibn Temije, Ahmetullahi alaihi, u svom djelu al-Muqaddime, i tefsir, uvod u tefsir, da kaže وَتَلَقَّ التَّابِعُونَ عَلِمَ التَّفْسِيرَ عَنِ الصَّحَابَ كَمَا تَلَقَّوا عَنْهُ عَنِ رَسُولِ da su tabiini, znači generacija koja dolazi posle ashaba, da su od ashaba preuzeli i učili nauku o tefsiru, isto onako kao što su učili nauku o sunnetu, nauku o hadisu. I mi sigurno više znamo i više smo slušali o tome kako su prve generacije, na primjer, putovale, kako su putovali da čuju jedan hadis od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. kako su ponekad znali neki hadis, međutim također su putovali stotinama kilometara da vide da li je taj hadis vjerodostojan. Pa kako nisu prihvatali određene hadis? Zbog čega? Zato što u lancu i u lancu od tog hadisa bio neki čovjek za koga nisu bili sigurni. Svejedno da li se radi o njegovoj vjeri, o njegovom poštenju ili, na primjer, o načinu njegovog hipsa, načinu njegovog pamćenja. Ali u svakom slučaju vidimo ovdje da isti takav način s što se mi sada ovdje nećemo puno zadržati na tome da to pojasnimo. Da su na isti takav način prve generacije učili tefsir. Odnosno, razumijevali Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu. Pa tako isto zabilježio imam Tabari u svom tefsiru sa sahim senedom od Ibn Mesauda radijallahu ta'ala anhu, jednu predaju koju ste vi sigurno čuli, u kojoj Ibn Mesaud pojašnjava e, također pristup Allahu ta'ala pristup. فكان الله يشكر هذا الرجل منا čovjek među nama bi. Znači ovdje ne želi da se kaže da je tako postupao jedan ashab, dva ashaba ili tri ashaba, nego da je to bilo nešto opšte poznato u prvoj generaciji. Kana rađulu minna ila hakiba ašra ajati. Čovjek među nama bi. To jeste mi ashabi. Kada bi naučio deset ajeta, kada bi naučio napome deset ajeta iz Allahu subhanahu wa ta'ala knjige, lam uđavis kunna hata ja'rifa ma'aduhu. ne bi prelazio na sljedeći deset ajeta dok ne bi naučio značenje tih, dok ne bi naučio značenje tih ajeta. Također je imam tabari u svom tafsiru zabilježio predaju od Abi Hulejke koji nam govori o tome kako je Mujahid. Mujahid je jedan od učenjaka Tabina koji je bio poznat po tefsiru. Znači bio je poznat kao veliki učenjak بخير من ابي مشرك ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه زار كفر يده ومسك التوحيد الكل. فصلي صلى الله عليه وسلم يزني غادوبي يزني غوشي والله سبحانه وتعالى دود الله سبحانه وتعالى قدوشي لك قدوشي رسول يبالي لك قدوشي تدبير القران كاش النبي وليك كاش فيديو سب مجاهد عليك مجاهدا يسال ابن عباس التفسير والله اكبر كاش فيديو سب كفر مجاهد pita na Abbas, kako ga pita u a kaže sa sobom je imao ploče. To jeste što mi danas koristimo listove. Sa sobom je imao ploče, imao isto. Pa kaže Ibn Abbas mi govorio o knju, piši, piši ono što ti kaže. Pa kaže Međahid, hatta sa el buhu, ani tefsiru. Pa kaže, tako je bilo, kaže, sve toga nisam pitao o tefsiru, po komentaru cijelog, po komentaru cijelog cijelog, Po komentaru cijelog Također se, također Muhammed ibn Ishaq predivno zabilježio predaju. Također od Mujahida da kaže, kaže, alatno Kur'ana, alatna Abbas, talata marata. Kaže, predočio sam Kur'an, odnosno proučio sam ga. Pred Ibn Abbasom tri puta. Min Fatihati i ila Fatihati. Od početka Kur'ana do kraja. Znači, proučio sam, učio sam jednim Kur'an. Međutim, nije učio samo, znači, kirajat, Kaže, dođeo sam radi u Kur'an tri puta. Kaže, u tipuhu anda kulli ajatim asalihu anda. Kaže, zaustavlja, zaustavljao sam ga na kraju svakog ajeta i pitao sam ga o tefsiru, o značenju tog kuranskog ajata. Znači, pogledajte te brige, znači, kod muđahidu, tog poznatog mutesira, znači, da je pred Ibn Abbasom, Allah ta'la anhu, znači, također, ti veliki mutesirom, da je tri puta, ne samo jedan put, Zamislite što znači, na primjer, da neko pred neki prouči jednu kuransku suru tri puta. E zamislite što ono znači da ga zaustavi kod ovaj i kaže šta je, šta je znači tog ajde. Jer ono što je upravo poruka i poruka, jeste da čovjek zna šta taj ajd poručuje. Šta taj ajd poručuje. I nije samo ponekad, ponekad čovjek se zaustavi samo na komentaru neku ajd i pročita, na primjer kaže ta Abbas, kaže Ibn kaže ova. Međutim, nije razumio šta je poruka tog ajda. Međutim, namjera da čovjek kada spozna komentar nekog kuranskog ajeta, da znaš šta je pouka i poruka toga. I zato ćete vidjeti neke komentatora Kur'ana, kako, na primjer, nakon što prokomentariše jedan kuranski ajet, kaže iz ovog ajeta se izvlače sljedeće pouke. Ili na kraju neke kuranske sure, kaže iz ove kuranske sure se izvlače sljedeće pouke i poruke. Pa tako, na primjer, Ših Sa'adi u svom tefsiru, na kraju sure Jusuf, izlači i spominje 45 pouka i poruka sura i Yusuf. Dok neki kažu da je šehr Islam Temije, je alaihi, da je izvukao hiljadu pouka sura i Yusuf. Da je izvukao hiljadu pouka i poruka sura i Yusuf. Zatim, ova bila koja je bila uh, od prvih generacija kada u pitanju razmijevanja Kur'ana. E, također je bila poznata i kod drugih učenjaka koji su isto vrijeme bili poznati po nekim drugim naukama, kao što sam primjer u hadisu. Na primjer, mi znamo koji je bio imam Ahmed ibn Hanbal. Koji je bio imam Ahmed ibn Hanbal. Bio je učenjak u Fikhu i bio je također poznati muhadis koji ima veliko veliko svoje djelo, muslim. Međutim, imamo da čuo da ima Ahmed također ima tefsir. Da ima Ahmed također napisao tefsir u kojem je spomenuo 150.000 predanja. Da je napisao tefsir u kojem je spomenuo 150.000 predanja. Međutim, ti tefsiri nisu poznati. Toliko, zato što se je desilo da se jedan broj njih izgubio ili da su ostali određeni dio. Jer to je bilo, znači, kroz istoriju islama, desilo se kod velikih islamskih učenjaka da su napisali djela, međutim da su ta djela, da su ta djela izgubili. Pa tako, ono što se prenosi, što prenosi veliki broj historičara učenjaka, da imam Ahmed napisao tafsir, tafsir al-Kabir, u kojem je spomenuo 150.000 predaja. Imam Bukhari, Muhammed Ismail al-Bukhari, pisac sahiha, također jedan od, naj, jedan od hadisa, je također imao, je napisao, bio tefsir. Je bio također napisao tefsir. To se također prenos i od drugih, kao što je mu dao pisa Sunena, također i Ibn Znači, u svi njih zabavljamo i vidimo ono što kaže šehr Islam na je, što sam spomenuo na njegov govor, da su da mi, to jeste generacije koje su dolazile posle, koje su ostali na tom pravu, da su tefsir, razumijevali Kur'ana, prihvatali, da su prihvatali isto onako kao što su prihvatali, kao što su prihvatali sunet. Da se tako isto prenosi kako su putovali stotinama kilometara da čuju ili da nauče povetka nekog korespona. I e, da braća, pogledajte. Znači čovjek malo da ako ono, što kažemo, e, logički razmisli. Znači kakva je fajna, kakva je pojena? Da čovjek uči aj, da uči te sure ako ne poznaje značenje toga. Ili ako ne poznaje nešto ta sura upućuje. Na primjer, ponekad se može desiti čovjek, na primjer, ne poznaje arapski jezik. I ne može, na primjer, poznavati šta svaka riječ znači. Na primjer, nekada ćemo vidjeti da neki mufesir, komentator Kur'ana, zastane na samo jednoj kuranskoj riječi i na nekoliko stranica pojašnjava što znači, što znači to. Ili, na primjer, gramatički položaj te riječi u toj kuranskoj suri. Međutim, ono što čovjek može jeste, na primjer, ako zna, šta ja znam, kažemo sad zna suru El Qarija, Mel Qarija, jer zna Al-Hakim da kaže Zato nakon da zna, sam sebi napraviti nekoliko stvari, da kaže ova kuranska sura kuće na ovo, kuće na ovo u kuće na ovo. I znači sutra na kraju krajeva čovjek da svoje djete da zna da kaže, da zna da kaže na u kuće ova kuranska sura. Draga vraću, kako je bilo kod prvih generacija. Zato ćemo vidjeti. Znači, zato ćemo uh, vidjeti jednu stvar. A to je da su prve generacije, sada se da ostanemo kod ashaba. Kod ashaba zato što su oni bili svjedoci objave Kur'ana. Znači, ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam su kanu išajitune nuzule vahje. Znači, bili su svjedoci kako se Kur'an objavljivao. Pa su nekad bili uz poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada bi došli određene ajde. Pa su gledali poslanika sallallahu alaihi wa sallam i opisivali njegovo stanje, njegovo fizičko i psihičko stanje kada mu dolazi, kada mu dolazi. I zato uvijek kažemo, zato kod ehli sunnata od džamata, Ashabi su na jednom posebnom mjestu. I zato poimanje ashaba, način kako su oni poimali vjeru, to je jedan od šarijatskih dokaza. I zato uh, Ibn Qajt rahmatullahi alaihi često navodi u stihovima kad kaže Al-ilmu kala Allahu, kala Rasul, kala sahaba. Zna, znanje je, znači pravo znanje. Kaže Allah, kaže poslanik i kaže sahaba. Kaže Allah, kaže poslanik i kaže sahaba. Normalno, ashabi nisu pogriješili. Međutim, zbog čega se ovdje kaže, kažu ashabi? To jeste, kako su nam oni primijeli, kako su oni razumili Kur'an i Sunnet. Jer nije kroz istor Islama nije bila ni jedna sekta. Nije se pojavila ni jedna sekta. A da nisu za svoja mišljenja uzmali dokaze iz Kur'ana i Sunneta. Kao što ćemo spomenuti nekoliko primjera. I da nisu govorili ono što mi kažemo, to se temelji na sljedećim kuranskim ajetima. Ono što mi kažemo, to se temelji na sljedećim hadisma Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam. I zato poimanje sahaba, pogotovo poimanje tefsira komentara Kur'ana je na jednom posebnom mjestu. I zato ćemo vidjeti znači, da oni oni pravci, one sekte, znači ako usporedimo njihova mišljenja sa mišljenjima sahaba, vidjet ćemo da se razine Vidjet ćemo, vidjet ćemo da se razine i zato ćemo vidjeti da su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam na isti način prihvatali, da kažemo ovako, prihvatali su sve što dođe u Kur'anu, a zatim u sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Bilo da se radi o akimu, ili da se radi o halalu i haramu, ili da se radi o da'avu, ili da se radi o mravu. Sve su to prihvatali kao isti. Prihvatali su svojim srcem i svojim razumom. I zato nikad nećemo vidjeti da su rekli Allah poslanić pa kako to? Kao što kasnije e, neki pravci koji su pojavili, koji su rekli da je prvi izvor poimanja razum. I to je osnovna stvar koju A u tome su islijedili i oni koji su bili na pravcima tekelima, kao i šaharima, i drugi. Da su rekli prvi izvor vjere jeste razum. A zatim dolazi tako. Ono što je došlo u pravnu Pa ako dođe do kontradiktornosti između razuma i onoga što je došlo u predajama, to je u Kur'anu i Sunnetu, onda predajama, ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, dajemo tumačenje koje će biti u skladu sa razumom. Ono da, da bude u skladu sa razumom. I zato neki, e, e, da kažem, poimanje neke ajeta kao, kao što su poimane smatno, su neki to ne prihvatili. E, poimanje neke hadisa koji su došli od poslanika Alihi Salatu Sera, pa makar bilo u Buharu, neki su to ne prihvatili. I zato je dan danas imamo ljudi koji poriču hadise koji su došli u Buharu. kao što je primjer siha poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bačen siha Hadis u Bukhari mi kaže ne, to je neprihvatljivo. Kako da poslanik sallallahu alaihi wa sallam bude oksiran? Međutim, to došlo u Bukhari i povod objave sura kola uzu kapit Farab i koja uzmika pred nas, jesne bi upravo radi tog događaja. Međutim, vidjet ćemo da su prihvatali ono sve što dolazi i sa svojim srcem i sa svojim razumom. Pa tako negdje nećemo vidjeti da su ashabi poslanika sallallahu alaihi wa sallam došli poslaniku alaihi wa sallam i rekli Allahu poslaniče, kako to sudi da pa tamo se spominje nešto 50.000 godina pa dan koji hiljadu godina A pa kako to da razumijemo znači nećemo to vidjeti niti ćemo vidjeti da su došli kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominio neke preznake sudnjeg dana da kažu Allah poslaniče, kako to kako to da jedna velika ogromna rijeka presluži da dole bude zlato, da bude ovo je to moguće? nego su sve to prihvatili Također kada je bilo razumijevanje halama, e, i halama, kada dolazi čovjek poslanih, sallallahu alaihi wa sallam, koji ima zlatni prsten, kada poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je to zabrani, čovjek baca to. Ili kada je objavljen aj o zabrani alkohola, da su imali tekla rijeke, da su tekla rijeke alkohola. Znači na sav, na jedan da isti način su prihvatili sve što je došlo vjeri. Ono što je poslije toga došlo kod islamskog učenjaka, da kažemo podjela po navodnicima vjere na akidu, na ahlaku, i na fik. To je došlo samo u smislu da bi se lakše ljudima, da bi se lakše ljudi podučili. Da bi se lakše ljudi podučili, da, da ima da kaže, ima tamo nešto što se zove fik. Ima određen broj kuranskih ajta koji govori o propisu. Ima određen kuranski broj ajta koji govori o tome. Ima određen broj kuranskih ajta koji govori o tome. Međutim, ni u kom slučaju da su jedan dio prihvatali da su drugi odbacivali. I zato jedna od najvećih novotarija od najvećih savremenih novotarija jeste poimanje vidjeno ovakav način. Znači ove podjele koje su došle, dobro pa, obrati pažnju ove podjele koje su došle, na ahla, na akidu, na halal i haram, došle su kako bi se ljudima lakše predočilo. Međutim, ni u kom slučaju da neko kaže ja prihvatam ovo. Ja sada govorim samo o akidu, govorim o akidu, govorim o akidi. Međutim, ahla, hoćem nekom učiniti zulu, neću nekom učiniti zulu, to nije sada bitno. Normalno, sve imaju stvari koje su bitni od njih. Međutim, da čovjek kaže, eh, sada meni je bitno halal i haram. Znači da zna da li je ovo halal, da li je ovo halal, međutim druga stvar je toliko nije bitna, ne. Znači, praca je suda kao džavaka, jeste da sve stvari prima na jedan način. I zato, na primjer, ako pogledate nekada, na primjer, dođe kuka, dođe e, neka knjiga, ili pogledate neko predavanje, neki zabudili se, se, kao što sam primjer, Znači, vidjet ćete u glavnih karakteristika i sekti da govore samo o jednoj stvari. Da govore samo o jednoj stvari. Čitavu svoju vjeru grade na samo jednoj stvari, po jedan dio vjeru. I zato, na primjer, pogledajte, ja nekada namjerno upali neke šitske kanale, da gledam njihova kanala. Znači, ljudi spomenu u 10 minuta 300 puta spomenu Husein, Husein, Husein, Husein, Husein, radi Allah ta'ala anhu. I ono, Husein radi Allah ta'ala anhu, ima mjesto i kod ahli sunnat od džavata. Ahlu bejt ima mjesto i kod ahli sunnat od džavata. Međutim, da spominješ 100 puta više Huseina, nego što spominješ Husanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, čovjek koji ima zdrav, zdrav razum, zdrava razum, razum, ću kazati da to nešto tu nije u redu. Ili da kažem to njih. E, i kod, također isto i kod drugih pravaca. U svakom slučaju, znači ovdje vidimo da su ashabi i prve generacije, da su prihvatali ono što je došlo u Kur'anu i sudnatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da su prihvatali i svojim srcem i svojim razumom. Zbog čega sada kažemo ovdje svojim srcem i svojim razumom? Zato što neki pravci, kao što to uh, prvi takav pravac koji se pojavio bile su Mu'tazile. Međutim, poslije toga uh, sledbenici Ilmul Kelama su prihvatili veliki broj stvari od Mu'tazila. Poslije primjer kako rekli da je glavni izvor vjere al-aql, razum. E, I rekli su čak onaj koji ne spozna Allah u razumskim dokazima, da njegov ima upitan. Zato kažu stihva, وَكُلُّ مَنْ قَلَّدَ بِالتَّوْحِيدِ مَا لَا يَخُلْ مِنْ تَبْدِيدِ Koje god, kogod slijedi u tavhidu, to se ne poznaje logički dokaze spoznaje Allah subhanahu wa ta'ala, imanu la yahlu min tabdil. u njegovom tvaru ima manjkost. U njegovom tvaru ima manjkost. I zato su došli. E, na primjer, oni su odbili da primate pojmanje Allahu i Đalešanu svoj stava onako kao svoj pojmanje stava. I zato u Kur'anu i Sunnetu, na primjer kada se spominje da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigo iznad arša. sahabi su shvatili da Allah Đalešanu se uzdigo iznad arša, znači onako kako nas obavijestuje u svojoj knjizi. to toga, kako se uzdigo, u to da ulazimo. Dok su učinjaci od Kelaba ušli i kažu, znači to da sada je Đelešanu ovako uzdigao. Ako kažemo da se uzdigao, znači da je ograničen. Ako kažemo da je ograničen, kažemo da je to, Ako kažemo da je to, znači ti je logički princip. I kada im se kaže, dobro, međutim, ashabi Allahu poslanika, alaihi salatu su prihvatili i vjerovali su i prenešeni od njih. Su govorili da se Allah Đelešanu uzdigao da Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu je spomenuo ruku i da Allah žele šalu ima ruku. Kaže dobro, kaže, ashabi su vjerovali svojim srcem, prihvatali su svojim srcem. Međutim, nisu prihvatali svojim, svojim razumom. Kaže, oni su bili na onom jednom, ono što bi se reklo, fini muslimani, dobri muslimani, oni sve što im se kaže prihvatali svojim srcem. Međutim, razumom neke stvari nisu najbolje razumjeli. Znači, pogledaj, ovo je također jedno grženje shaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato kaže šeha Rahman Mahmud, kaže, čudite se, kako se čudimo kada šije krde ashab Allahu poslanika alaihi salatu sallam. Međutim, ne čudimo se kada među ahli sunnatu ili džamaatu ili oni koji sebe pripisuju ahli sunnatu ili džamaatu ima oni koji govore ovako satanje. Govori da ashabi nisu razumom primatali i razumili neke kuranske, neke kuranske aje. I zato su dali, došla, došla jedna izreka za koju da Islam kaže da je velika laž a to je da su govorili sredbeni stilu kalama, kaže tarikuna, e, naš pravac u kojima pojmanju Allahu u svoj i ovoga, je kažu ahkem, je precizniji, on je precizniji. A tarikatu sahabe, a pravac sahaba, on je predaniji, on je ono, više predaniji. Međutim, naš pravac, on je puno precizniji. Znači, zar je moguće da, da, da, da se kod sahaba nađe kojima poimanje vjere, da nije precizno? Znači da sve precizno razumije Allahu subhanahu wa ta'ala e, Sada obratimo pažnju na jednu stvar. da je povežemo sa ovim o čemu govorimo. E, pogledajmo nastavak prvih devijacija od Korana i Sunnata. Odnosno nastavak prvih sunnata. Zna neko koja je bila prva sekta u islamu koja nastala? Haridžije. Prva sekta koja se pojavila u Jesu Haridžije. I neki usporedno kažu Haridžije i Rafidije. Rafidije i Rafidije dvije slušaju. Zbog čega? Zato što je to došlo razilaženje oko Ali radijallahu ta'ala anhu. Kraj hilafeta Osmana radijallahu ta'ala anhu i pojava hilafeta Ali radijallahu ta'ala anhu. Šire su otišle u jednu krajnost. Znači počeli su da se otkriju Ali radijallahu ta'ala anhu. Neki su među koji ga smatrali Bogu, te odu bila i ta'ala. Dok su Haridžije s druge strane, znači smatrali ga nevijenim. Smatrali su ga nevijenim njega i veliki broj ashaba koji je tom sporu koji je bio stao na stranu Ali radijallahu ta'ala anhu. Međutim, ono što je zanimljivo, kada je u pitanju razumijevanje Kur'ana, tefsira, jeste jedan događaj koji su spomenuli historičari, niste sigurno čuli taj događaj, kada Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu došao da raspravlja sa Hadžima. Kada Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu došao da raspravlja sa Hadžima. Znači, pazite, jedna skupina muslimana koji su bili svjedoci, znači gledaju, još uvijek ima među znači tu koji su ima shaba Allahu poslanika sallallahu alaihi Među njima Ibn Abbas, znači znali da on od svih ashaba ima posebno mjesto kada je u pitanju razumijevanje Kur'ana. I vidjeli smo kako su sam hodio prema tome. Međutim, kada je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu dolazi da oni su rekli, su rekli, s ovim čovjekom koji dolazi, sa njim ne raspravlja. Pa su rekli zašto? Kaže, zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, bel hum qawmun hasbun. Kaže, oni su narod. U je 58. jad sure Zuhru. Oni su narod koji raspravljaju. Tako da se ovaj kuranski jad odnosi, odnosi se na nevjernike Kurejše. Odnosi se na Kurejše. Međutim, nevjernike normalno ashab, veliki broj ashab su bili Međutim, oni su rekli, Allah je našao za kurejše i kaže, vrhu, komu hasmu, oni su narod koji voli raspravlja, A kaže, da Abbas se kurejši. I zato kaže, nemojte raspravljati sa Znači, pogledajte ovo poimanje, ovo kuranskog ajeta. Znači, kako? Znači, jedan kuranski I Zato vratite se na ono što smo rekli o poimanju ashaba. I sve je sebe, kao dokaz uzimaju ajde hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, pogledajte kako razumiju. Ovaj, ja sam namjerno odvojio upravo ovaj primjer da vidim. Znači kako kuranski ajet koji govori o nevjernicima Kurešija i, od, i onima koji su se suprstavljali poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, Allah je zašao kaže da rukom krasi volu. Oni su taj koji ne spravlja, koji voli razum, voli svađu. I taj je ajet, znači u komentar tog ajeta da kažem ubacim Abbas na tebura. Zbog čega sam zato želio Kurešija ovaj kuranski ajet, ovaj kuranski ajet Ovaj kuranski ajet govori o Kurejšima. Znači, ovo mi bi mogli još da govorimo. To jeste da pravimo poređenje, na primjer, kako, e, da kažemo, kako ova sekta, e, kako ova sekta pojma neke stvari. A kako ova, na primjer, e, šije u svojim dosirima. na primjer, nažalost, prevodi se jedan takvi dosir. onaj, ovdje kod nas, pa fondacija pa, Mula Sadra, prevodi i Mizana, od Tabatabaje, jednog poznatog šiitskog mufesira, savremenog šiitskog mufesira, koga smatraju obnoviteljem, muđetinom, reformatorom kod njih, znači oni savremeni, e, njegov veliki poznati tekst je Džerisel Mizan. I sad ova šiitska podačna znači gula sad prevodi, prevodi taj tekst. Naprimjer, taj komentator Kur'ana, kada komentariše sure, e, kada komentariše ajete sure Nur o Ifi, o potvoru, na primjer znate, znači slučaj sa Išom radijallahu ta'ala anha sa Fatimom Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala kaže لولا جاءوا عليه بأربعة شهادة. Zbog čega nisu došli sa četiri, zbog čega nisu došli sa četiri svjedoka. I znate da šije bili gušni. Znači da Iša radijallahu ta'ala anha ne mogu bila i ta'ala gušni svjedoka. Ovaj komentator Kur'ana kaže u ovim ajetima je dokaz da kada je u pitanju fikska strana, vanština, da Iša radijallahu ta'ala anha ne bila. Sa, sa fikske strane, zato što nisu došli četiri svjedoka. Međutim, kada u pitanju sama suština, kaže samo, Allah najbolje zna šta je to. Kaže, Allah najbolje zna šta je to Znači, pogledajte jednoga, pogledajte jednoga pristupa. I zato, na primjer, e, e, svi ti braci, znači, obaveza da se vrate na njihov, normalno mi sad nemamo vremena o tome da govorim, da se vratimo na historijski nastavi. kako su nastali. I onda kako su nastali od nekih budalještina i gluposti, poslije toga su morali svi tim ajetima i nismo. I nismo mogli da je odbaci. Mogli su da odbaci hadise poslanika sallallahu alaihi sallam da kažu ne primataju se hadisu od i I nisu mogli da odbaci kurban. I zato su bili primorani da dolaze sa tim predajama, sa tim predajama u kojima će, u kojima će šta, e, da kažemo, podržati, dati potporu za ona svoje mišljenja na kojima su. U svakom slučaju, ako se vrati Znači ovdje e, možda se čini da ponekad malo ode tebe, teme, međutim e, namjera je da vidimo kako su prve generacije poimale šta znači odnos prema Koranu, prema Allahu i Šalim knjizi. E, I zato ako vidimo, znači prvo da se malo na tome zadrži. Znači, ako vidimo, ako obratimo pažnju, na primjer, na ibadet, to jeste odnos između čovjeka i njegovog gospodara Subhanahu wa ta'ala, Znači vidjet ćemo jednu veliku, da kažemo, ponekad vidjet ćemo velike stvari, ponekad stvari koje ne možemo da razumijemo. Znači koliko su ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam bili odani Kur'an, koliko su bili odani vlade. Da danas živite neke stvari ne možemo pojma. Ili e, tabijini, ili tabi tabijini. Znači da zamislite da čovjek kada čuje kuranski ajat, ili kada prouči kuranski ajat, ne padne u nesvijest. Kao što se prenosi jednom od kabira, dakle, da kada je proučio ajde sura u ka fa ila nukira fil nahud, da je pa bude svjestan. U nekim predama se kaže da umre. Fa ila nukira fil nahud, kada se umre u rogu. Međutim, čovjek što se više druži sa Allahom i u Borom, što više uči Kur'an, to posebno ostavlja traga na njegove srce. Zavisno poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji čitav noć provodi učeći Kur'an kuranski ajde. In tu'adibhum fa innam ibad. Ako ih kazniš, pa oni su tvoji Wa in tagfir lam fa innaka antal rahim. Ako ih oprostiš, pa ti si moćni mudi. Znači, zamislite da čitav rad da, da samo taj dio su taj, da čitav noć poslanik sallallahu alaihi wa sallam provodi učeći taj svi, učeći taj Kur'an svi. Zato kada se vrati, na prve generacije Selefa, su pisala zasebna djela u kojima su govorili o ahlaku, o moralu, onoga koji pamti Kur'an, onoga koji ne uče čitav Kur'an, I onoga koji zna jedan dio Kur'ana. Allah nikada se vrati na te te knjige kojima se govori kakav treba da bude moral onoga koji vaste, i, i, i onoga uopšte Allah se, znači, znači kad vidi taj znači, ja ne mogu da opišem, na primjer, ako se vratimo na govor e, Ađurbija u svom dijelu kako govori, kakav treba da bude, kako treba da bude ponašanje onoga koji Allah Pa spominje predaj Ibn ta'ala hamu ahadu ahiru sura. I kaže, kada učite suru, neka briga jednog od vas ne bude kada će doći do kraja te sure. Ono da će kada učiti što prije iz Kur'ana. Da što prije nauči. Kaže, neka mu ne bude briga kada će doći do ahiru sure. Kada će doći? Kaže, kaže, pa nego neka mu bude briga, meta je puno Neka bude briga, kada će biti od onih koji se boja Allah subhanahu wa ta'ala. Kada će biti od onih koji strahuju od Allaha subhanahu wa ta'ala? Kada će biti od onih koji su minal muhsinin, od onih koji čine dobra djela? Kada će biti od onih koji su sadiki, koji su iskreni? Kada će biti od onih, kada će biti od onih na nekoliko stranica? Obraća se onome koji čita i kaže kada ćeš biti od onih, kada će biti od onih? Jer Allah subhanahu wa ta'ala je toga objavio Kur'an. I zato kaže da čovjek uči Kur'an. Kaže Ađurri, kaže jedne sabdahu Kur'ana, uadibu bihi nafsahu. Kaže on lista Kur'an Lista Kur'an, a sa tim listanjem odgaja samog sebe. Pogledajte, lista Kur'an odgajajući samog sebe. I zato je bilo prenosi su da su tražili sebe, da su tražili sebe u Kur'anu. Pa kaže jedan od njih, kaže, prešao sam Kur'an od početka do kraja, kaže, tražeći sebe. Gdje sam ja? Gdje me Allah subhanahu wa ta'ala spominje? Spominje me među onima koji su vaki, koji me spominje oni među onima koji su vaki, kaže sve nisam našao sebe, u kuranskom ajetu gdje Allah Đelešanu kaže وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا kaže među e, i oni drugi koji su priznali svoje grijehe kaže pomiješali su svoje dobra i svoje loša znači pogledajte kakav je bio njihov ajet da su tražili da su tražili sebe odnosno svoj hal u Allahu subhanahu wa ta'ala također kada u pitanju dava jer mislim e, da ovo da kažemo jedan dio o kojem posebno čovjek treba da poveda računa. Znači, ovo ste poimali dani u životu svakog od nas. Jer draga pa vraća mi jako pogledam. Ako se mi upitamo, na primjer, kako je većina nas, počela će Ako kažemo, evo, ja sam sebe pitam, sad sebe pita, kako sam ja počeo Vidjet ćemo da odgovor u tome da je došlo neko. Znači, nije bio nikakav šejih, nikakav doktor, nikakav batista, koji je trebao mali, kada niti je došao neko neko, ajde klanja. Dok je došao neko i dao kasetu. Niti je došao neko i dao knjigu. Znači, tako, na isti način, ko što se dava i živio za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato ćemo vidjeti veliki poznati ashab, veliki broj ljudi da nije prihvatio vjeru sebebu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nego da primjer sebebu Ebu Bekra radijallahu ta'ala. Jer kada Ebu Bekra radijallahu ta'ala primio islam, on je išao dalje do drugih i pozivao ih da prime islam. Što znači da je obaveza svakog pojedinca da poziva Allah subhanahu wa ta'ala i nije to nešto što je obaveza nekog drugog. Znači to je nešto, draga braća, što je obaveza svakog pojedinca. Međutim, nije stvar tu da čovjek, da samo govorimo obaveza je, obaveza, obaveza je naređivanje dobro, e, obaveza je zabranjivanje zla i tako dalje. Nego da vidimo na kakav način nam Kur'an govori obaveza je naređivanja dobro i zabranjivanje zla. Primjer, spomenut ćemo samo jedan kuranski To isto je meni govori mnogo o tome. Znači, ako čovjek živi s ovim kuranskim majtom, mnogo će razumijeti kakva treba da bude, kakva da bude njegov odnos prema nama, prema pozivanju Boga. A to je ajde sura i kahf gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَعَلَّكَ بَاخِرٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّا تُؤْمِنُ مِهَدَ الْحَدِيثِ أَسْفَرَ Kuranska ajde sura i kahf gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, obraća se poslaniku alaihi wa sallam, Kaže, zar ćeš ti svisnuti za njima? Zar ćeš ti svisnuti za njima ako oni neće da povjeruju u ovaj govor? Ako neće da povjeruju u koji govor? U Kur'an. Pogledajte, prije svega ova izraz je došao u kuranskom majetu Bah Onda. E, veliki broj shaba su ga protumačili, znači ne samo u smislu komahnita za njima, nego hoćeš li se ti ubiti Hadi u nasu, kao što je zabilježen Abdel je u tefsiru sa sahih sanadom od Ibn Abbas radijallahu ta'ala da je tumačio ovaj prelaz kajet on, da ga je tumačio katilu nafsa. Hoćeš li ti ubiti sebe? Na njihovim trgovima, ala atali, Allah Đeršan ovdje spominje na njihovim trgovima. To jeste, nakon što vidiš trgove, gdje oni odlaze, a neće na private, na private Znači, kažu, fesir poput čovjeka kojem odu, kome odi neko koga on voli. Pa kaže, ostavi, ostavi ovi tra, njihovi tragovi. Po svaki put kada vidi nešto od njih, sjeti se, pa budi je još. Jer tako poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je, kada bi ljudi odlazili, koji pozivu, Wallahu subhanahu wa ta'ala, kada bi vidio kako odlaze poslaniku sallallahu alaihi wa sallam je bilo teško. Međutim, toliko mu je bilo teško, da su ljudi koji su ga gledali, da su pomislili da će, da će ubiti samog sada. Toliko su, znači toliko je na njemu bila tuga, da ovaj kuranski ajet u isto vrijeme bio kritika poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. To jeste, ti žali za njima, a nemoj toliko da žališ za njima. Nemoj ta žalost za njima. Da bude tolika da ljudi koji te gledaju da misle da hoćeš da, da se umiješ, Jer je toliko poslaniku sallallahu alaihi wa sallam teško bilo. I zato kaže komentator Kur'ana. Da ovom kuranskom ajetu, znači nije da kažemo zavrano, da čovjek se žalosti za ono kako je nekaj upravio, nego da u tome bude umjeren da u tome bude uvjeren. Jer ko kaže i e, Sadi, da e, pretjerivanje u tome, da je to budafni nefs, da to slabi čovjekov nefs. Da to e, slabi čovjekov tela i čovjeku volju za dan. I zato, vam reći to je uvijek jedna stvar koja je bitna. Da se razumije kada je e, kada je u pitanju pozivanja Allah subhanahu wa ta'ala. Jer vidimo i kod nas danas, da imamo jednu kradnost ljudi koji uvijek ne postoje žene. Tu će neko kret pravim putem, neće neko krenuti pravim putem. Svejedno. I da u srcu sačuva taj hal, zadesi čovjek u srcu. I zadesi će ga ukoliko se ne bude družio s ovim kuranskim ajetom. Međutim, s druge strane ima šulut. Znači ima među nama oni koji su postavili, da kažem, velike ciljeve, to su u redu ispravni ciljevi. Međutim, oni su nemogući za ostvariti. I zato čovjek kada vidi da ne može da ostvari te ciljeve, znači čovjek se ono skahari, što kaže. Znači čovjek jednostavno postane tako slab, da jednostavno ostane da. Nema kaže hajde. Znači ne može više, ubilo ga je. Zato što misli da hoće da svi ljudi budu takvi, da budu. Međutim, vrijeme u kojem živi, vrijeme u kojem se nalazi, ljudi su potpuno drugačiji. I to ubije, to ubije, ubije taj davetski uh. I zato, je draga braća, kosmo, komentator e, komentator Koranu kazuje, jeste da u toj stvari treba da budu umjerenost. Znači treba da bude, jer vidimo da je to poslanik sallallahu alaihi wa sallam umao toliko da su neki ljudi koji su ga posmatrali, da su pomislili poslanik sallallahu alaihi wa sallam će umiti. Međutim, s druge strane, ne treba, ne treba da bude E, u isto vrijeme kada vidimo naredbu dana, prva naredba dana, i kako treba da bude dana, odnosno od prvih dana, gdje su oni kuranski ajeti koji su objavljeni u mekarskom periodu, gdje se govori poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, o tome ne pozivam. Pa između ostalog u suri Turka se kaže وَجَاهِدْهُ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا I ti sa njim, to je se sa Kur'anom, ovdje se mi odnosi na Kur'an, ti sa njim, sa Kur'anom, protiv njih se bori velikim džihadom. Protiv njih se bori velikim džihadom. Ovdje se misli na davu. Ne misli se na džihad u smislu džihada koji je objavljen poslije u medijskom periodu. Zato što ovaj Kur'anski ajet nakazan. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala i tu davu naziva velikim džihadom. Međutim, ovdje ukaziva da treba ono da bude sekundarno. I zato ako pogledamo u primjere ljudi koji su primjeli islam za vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam, od stvari koje ćemo naći jeste da im je poslanik sallallahu alaihi sallam pozivajući, proučili nešto Kao što je to bio slučaj sa Bubekom radi Allah ta'ala anhu. Da je došao Bubek Allah u poslaniku alaihi salatu wasalam i rekao Muhammed, šta je? Nema te kaže, na onih naših svijepa gdje smo bili. Ljudi za tebe kažu da si to i to. Ljudi za tebe kažu da nastavljaš porodce. Ljudi za tebe kažu da grbiš naše bogove. A kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, istina. Kaže, istina. Kaže, fa inni rasulullah. Kaže, ja sam poslanik od Allaha. I kaže se u Qara alaihi Qur'an. A zatim je, kaže, proučio jedan dio, proučio jedan dio Qur'ana. da reći također, kada u pitanju akida. E, kada u pitanju akida, ono to što smo vidjeli, što je bio glavni izvor i što treba da bude nama izvor, misle Kur'an. Pogledajte, mi ponekad pogrešno razumijemo stvari akide. Znači, akida jednog vjernika, jednog muslimana, to nisu samo neke teorije o kojima čovjek raspravlja. Akida je nešto što ostavlja trag na čovjekovom životu. I zato pogledajte, e, kako su prve generacije učile akidu od poslanika sallallahu alaihi sallam. Nisu učili u smislu da poslanik sallallahu alaihi sallam govorio vjerujete tako, vjerujete tako, vjerujete tako. To su islamski učenjaci kasnije pisali. Jer islamski učenjaci su kasnije pisali djela iz akide, kada su počele da se pojavljaju na u akide. I kroz sve pisanja su ukazivali na neispravno pojma. Međutim, Način na koji su prve generacije učila akidu od poslanika sallallahu alaihi sallam i da vidimo od ashaba isto bio kroz Kur'an. I kada Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu nešto kaže da to prihvati i da to sprovede u praksu i da to ostavi traga na njegovim životima. Jer ako pogledamo, ako pogledamo novotarije koje su nastale, vidjet ćemo sve da su to bile stvari koje su uzrokovale, koje su uzrokovale da to vjerovanje i to uvjeđenje ne ostavlja pozitivne tragove u životu muslimana, odnosno u životu muslimana. Odnosno u životu muslimana. I zato, na primjer, e, jedna stvar koja je bitna, jeste da pojim da dobro, e, kada govorimo o novotariju, novotarija ima mnogo. I novotarija se razlikuje. Nije svaka novotarija ista. Neka novotarija velika, neka novotarija mala. Neka novotarija ostavlja traga, velikog traga, na čitavu zajednicu, na umet, a neka novotarija ne ostavlja. Neka novotarija postaje novotarija samo za ono kako je čini. I zato čovjek kada govori o novotarijama, mora da razumije novotarij, da razumije suštinu te stvari koja je nova u vjeru. Ne samo da misli novotarija je to, to, to, to, ne. Danas u našem vremenu ima puno više novotarija, ima veliki broj novotarija koji ostavljaju velikog negativnog traga da umet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nego što su to ostavljali neke novotarije koje su pojavljivali prije. primjer danas imate jednu novotariju koji zastupa veliki broj ili da kažemo jedan od onih koji govore Allahu subhanahu wa ta'ala vjer, na primjer koji kažu da u islamu nema džihada osim odbrana zemlja. Znači da u islamu samo ima džihad i difa'i, odbranbeni džihad. Međutim da kažu da, mus, da muslimanska vojska, da halifa, ode u neko mjesto i da ratuje protiv to, Ono ko se odnosno sunat poslanika sallallahu sallam, da ih pozove la ilaha illallah, ako odbiju da ih pozove da pravi džiziju, ako to odbiju, da vodi ima ljudi, kaže da to nema. Kaže, to nema. Nego samo u islamu je došao i sve one ajte koji su došli, tumače u svoj korist, svi oni ajte koji su došli, oni govore u stvari samo o odbrani. Znači, pogledajte, jedno ovako pojmanje je nešto što ubija davu u njenoj osnovi. Pogotovo kada se sa tim vjerovanjem pomiješala akida džabrija. Znači, pogledajte, mi ponekad da uh, na to da ima, da je tamo jedna sekta koja se zvane džabrija. Međutim, ne razumijemo šta je to. Znači, jedna sekta koja se pojavila još u prvim sljedećima, koji su vjerovali, e, koji su zovu džabrije, koji su vjerovali da čovjek, sve što čini, da, čovjek u stvari u svojim djelima nema izbora. Da čovjek u svojim djelima nema izbora. Nego Allah Đelešanu, ono što ti je dao da ti učiniš ti ti ne učiniš to, to je kada bude da I ti se ne smiješ tome Pa navode neke predaje koje su da Allah Đelešanu sačuva. Neki svojih sredbenika. Pa kažu, na primjer, došao čovjek, našao svoju ženu kako zidanoći sa nekim. Našao svoju ženu, zidanoći. I uhvatio je, i znao što će ono, šta radiš? Kaže ona moj, ovo je tako da Allah subhanahu Kaže, ne smiješ se prosto da to ništa. Kaže on njoj, kaže, spasila smo džahnama. Kaže, kaže, spasila smo džahnama kada smo podučila tome. I druge tako. Danas takvi, danas ti vjerovanja, ima među nekim onima koji govore, koji pozivaju Allah subhanahu wa ta'ala, pa danas neki izađu na televiziju i kažu, tako, kaže, ako je čovjek, ako je čovjek nezadovoljan, to zato što je, e, tamo ima neka osoba koja se suprastavlja, e, koja se suprastavlja dalje. Kaže, on se suprastavlja Allahu za u kadru. Ona je, kaže, koji, ono, koji ima preveliku volju i da ljudi, da svi ljudi postavljaju muslimani. Kaže, on se suprastavlja Allahu za u kadru. Znači, pogledajte kako da Kako ta stvar ostavlja traga? I povjerovali ti ljudi, znači čovjek ono muslima, ako neko prije mislava alhamdulillah, ako ne primi, alhamdulillah, međutim je sve, znači čovjek ne smije da se suprostavlja Allahu za našanu, da se suprostavlja Allahu za našanu kada. I onda kažemo druga novatarija, novatarija vahdatul adjan, jedinstva religija, novatarija jedinstva religija. Gdje ljudi kažu, Ja na tamo vama je poznato da ima veliki broj danas kod nas takozvanih intelektualaca ili koji sebe nazivaju islamskim činjacima koji zastupaju ideju vahnetu tu djanu, jedinstva religija. I kažu današnji kršćani, oni su na istini, oni su vjernici. Ako su u svojoj vjeri, današnji židovi, oni su vjernici. Mi muslimani smo vjernici. Allah je došao će nama presuditi na sudnji dana. Znači, pogledaj, čovjek ako e, uh, uđe u suštinu tog govora, ako uđe u suštinu tog govora, kakva veza ima da čovjek petom Vodi račun da to, da subotu je poštuju i židovi, da ne nedeljom vode u crkvu i da se svim tim djelima približava, da se približava Allah subhanahu wa ta'ala Ako kažemo da, su, da je sve to ispravno, ili kako neki mi kažu da su sve to putevi koji vode do Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, sve te današnje vjere, sve te današnje religije, svi ti današnji kaže, sve su to putevi koji čovjeka približavaju uzvišenom tvorcu. Znači pogledajte ti dalaleta i ti zavoda. I onda nema sumnje da čovjek, je, da kažem, e, zajednica, ukoliko bude kod stranu, kakve mišljenja, kako će to nje biti prisutno, da kažemo, su suprotstavljanje Alisu koji dođe, kako će reći, kao što se dešavalo kroz istoriju Islama, da ljudi koji su bili po takvim, kada je došla okupacija, kada je bila okupacija, šta ja znam, Alžira i tako dalje, što su neki širovi koji su rekli, ovo su volato ovo su ljudi koji su naši, naši babi, naše halife. Dođu, na primjer, francuzi i kažu, njima je obaveza pokornost. Zbog čega? Zato što to kaže, ako se suprostavljaš njemu, suprostavljaš Allahom za mušanu. Kada? Znači, oni sad dođu u ovi i tako dalje kažu, znači, ne smiješ njima suprostavljati, to suprostavljanje Allahu za mušanu. Znači, zamislite koliko to ostavlja trag, koliko to ostavlja trag, znači da, ovaj, na jedno, na jedno U svakom slučaju, znači da ne, ne sve su ovo stvari koje ukazuju i upućuju na jedno. A to je, znači, razumije Kolasat u Kavu, da prve generacije, znači, vidjet ćemo kakav su imali pristup prema Allahu za našavanje mislim. Znači, kada je u pitanju i kada je u pitanju ahlak, i kada je u pitanju halal i kada je u pitanju da su razumijevali da je izvor svim tim stvarima Allahu za šalju, to je I zato treba kažem, ne može e, neka, neka sahra, neko islamskog učenja, koji se pojavi u nekom mjestu, u nekoj sredini, ne može da bude uspješan ukoliko prvi temelj te dane i te same i te reforme neće biti Allahom završavati. U svim ovim segmentima koje smo spomenuli. Ne može da bude tamo omladina, da budu mladni ljudi koji ne znaju ništa da učite Allahom završavati. Koji ne poznaju onoliko koliko mogu Kur'ana koji ne znaju značenje, onoliko koliko mogu, kažem onoliko koliko mogu od onoga što znaju. Znači ljudi koji će se potpuno posvijetiti Allahom i knjizi. Jer vidjet ćemo da sve druge nauke, i nauka o hadisu, i nauka o fitu, da je sve to usko vezane za Koran, za Allahom i Đelešanu. Nećete naći nijednu, skoro nijednu fiksku meselu, a da se prvi dokaz te sve ne spominje kuranska ajet, govora Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ne može da, znači, da bude među da naša dava, naša sahva, bude na nekim drugim temeljima, a ne na ovim I zato vam kažem, znači da ovo je jedna stvar o kojoj trebamo dobro da razmislimo. Zato što se dešava, znači vidimo dosta puta oblade koji su ljubovani kada pitaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjera. Međutim, znači, ljudi ne poznaju dobro učenje Kur'ana. Znaju veoma ono malo Kur'ana na pamet. Znači, vidi se da imaju mogućnost da znaju što više. Ne, ne obhoduje se prema ljudima kojima Allah će rešavao dao to znanje kako Subhana, neki dan sluša predavanje šeha Muhammeda Hasana, poznatog dalje, koji govori o tome kako čovjek treba da se ponaša prema onome bi Allah zašao dao da cijelu knjigu poznaje na pamet. Nama gledamo poznaje cijelu knjigu na pamet, on ima poseban imane na njegovim plećima je poseban imane. Međutim, kaže šeha Muhammed Hasan, kaže, tog čovjeka trebate poštovati, i ako vidiš od njega neku stvar, da je pogrešna, kaže, da mu na lijep način vidiš i da kažeš, jer ta srca ta srca, pogledajte ovo što je Muhammed Hasan. Kaže, ta srca, da nisu bila čista, da nisu bila čista, Allah Želešanu ne bi dao da njegov govor od početka do kraja se nađe u tim srcima. I to je dobro zapamtiti. Da jedna vjera, kako čovjek da vidi svoje srce? Kao što govori Osman Allah ta'ala anhu, Wallahi, kaže, Wallahi, tako mi Allah, kaže da su naše srca čista, kaže, nikada se ne bi zadovoljila Da su naše srca čista, Kaže, ma šega, nikada se ne bi zadovoljilo. Nikada se ne bi zadovoljilo I zato čini biti, nekada otvori Kur'an, može ući dvije stranica, nekada može ući dvije stranica, nekada mu teško, nekada može ući učiti mašala džuz da prouči, nekada mu nekoliko stranice, zbog čega ne srce. Znači da je čovjek čovjekovo srce čisto, koliko je čisto, koliko može ući Kur'an. Znači ovo je jedna mjerila, jedna, jedna mjera koja je došla u govora sahaba, tabina i islamskog činjaka se dan danas. I zato srca onih koji su naučili Allahu, će vršati u na napraviti. Što znači poštivanje? Došlo u govoru. I poslanika sam Allah, ali i sada, veliko poštivanje oni koji poznaju Allahu za našanu. Jer ta srca da nisu bila čista, Allah za našanu ne bi dao da se u tim srcima nađe Allahu subhanahu wa ta'ala. Normalno ne svjesno da Allah za našanu sačuva. Nekada Allah za našanu nekome dade srca u bude čisto da se srce ispogleda. Znači, neko nauči Allahu Đelešanu knjigu i poslije toga šta? Znači, postane laki, postane onaki. Allah Đelešanu sve čuva, ima oni koji Znači, naučim se Allahu Đelešanu knjigu, propuštaju namaze, da Allah Đelešanu tebe sačuva. Međutim, mi smo dobili svjedoci i drugi ljudi koji su bili tu, klanjali, padali Allahu Đelešanu na seću. Međutim, Allah Đelešanu dao, Allah Đelešanu sačuva ostaje. Da čovjek ostaje. I zato draga braću, ova dava, ova sahna, mora prije svega da bude vezana za Kur'an. Jer pogledajte također, Sad smo ovdje spomenuli ljudi koji su bili sa nama, ili da kažemo ljudi koji su bili omladina koja je dolazila u džavu, klanjala, pa ostavila. Ostavila namaz, Allah je rešao sačuva. Počeo biti okolo, vratio se stvarima kupka i nije kada koji je bilo. E sad vi meni recite, a vi svi znate nekoliko takvih. Jer ima da je neko od njih, da je neko napustio u vjeru, zato što je posudio u vjeru. Zato što je rekao, ja više ne vjerujem zato se čuje, ja, rekao ja ne vjerujem poslaniku sa obasom. Što rekao ja ne više sudnji Ja sam, niko od njih Međutim, ostavili su radi dunjalu. Ostavili su radi ljubav prema i prema otvori. Međutim, čovjek koji se druži sa Allahom za na koliko Allah za Na razne načine govori. Na razne načine o tom Međutim, kada se srce druži sa takvim, kada se srce druži sa za ne može Odnosno, u svakom slučaju će ga više sačuvati i sačuvat će ga nego ako bude od koji se ne može za U svakom slučaju, kao što je namjer ovoga predavanja jeste da što više e, da znamo da u svakom pogledu, bilo kada je pitan teorija, kada je pitanje prasa, da sve te stvari moraju prije svega da budu vezane za Allah subhanahu wa govor i da Allah barek sahva E, koja se nalazi, koja je u velikom slučaju prisutna i na našim da, da bi bila još uspješnija, da prije da još više mora da bude vezano za Allah subhanahu Allah Allah Allah